Eta jendea initzi bilidela, jateko, edateko, eta beruarekin izoski frango ere batik, eh? Zuk ere jastatu dituzu? Bai, fuzea bat zekan. <laughs> Ez dut pepi baik eginen, nik beste goza bat. Eta izoski frango saldu dira, urxurutek ere, arrakastaukan dute jendea legoan, uraren eh, beha, eta lehenik batik, eh, araba gunean den aurxokotik ere, pasazira. Egun hon, legoa egiten duzu joko honen dako? Bai. Zuk ere bai? Bai. Zer maturte dituzue? Zazpi. Eta, hemen bada, hain izien dena edona joko hori egin, zendako, zuek zendako nahi zuhori egin? Untsa delako. Hai? Jadanik egin aduzu itzuri bat edo lehena da? Eh, hain uh, itzaliz egineko itzuri. Nog da hori, uh, auntua den pertsonaia hori ezautzen duzu, nog den pailaso hori? Nok da? Pohotx. Eta maite duzu pohotx? Bai. Ba, zer egin behar da, Enik ez dakit sobran nola martxan den joko hori, zer egiten duzu behar nezu? eta gero, elkoita atzera hau da. Iztendu, iztendu hau eta zirrizta bat bada. Eta egun guzi hemen pasatuko duzu inguru hauetan? Ez, ez, joan gira laukua dintzu dira interrat. Ze, bainatu behar duzu? Ez. Ginen ugu lakoaren zubia. Eta lakoaren zubia. Da, usaia bat duzu, urtero etortzen zizten horat? Bai zazpi urte joan girela. Miresker, ongi jolastu. Eta hemen badugu ama bat, itxoiten ari dena, bere itzuria aurrekin, Bon, zendako joko hau hautatu duzu? Ba, aurrak dute hautatu ez ni, eh? Eta zuri ez dizu gogo emaiten hor eh, sartzeko? E, Pogotxen hauan, e, ba ez utziko ditut aurrak sartzen eta nik kanpoan egonen naiz beha. Aurzain egun guztia edo aldizkatu behar duzu beste dugu behitekin? Ba, familiaren erdi alanean eta gu hemen aurrekin, bai urtero bezala eta... Desberdinki gozatzen da aurrekin erri eh, urratz? Uste fenta dela, eh? baina eh, eh, aurrekin gozatzen gira, gozatzen baitira. Hala, erri urratz ezin baita utxe aurrentzako. Aurrentzukoan pixka bat segituz, badugu itxasuntzi eder bat, zurezko itxasuntzi eder bat, Eta zendako ezagir duzu hori erdi untan? Ekarri dugu erakusteko pasaian egiten ari garen beste eraikuntza bat. Aige egiten amasei garren mendeko baleontzi baten erreplika, da San Juan izeneko baleontzia pasaian egin zen, e, mila bosten da iruan, juntzan ternuara baleak izatzea, eta han ondoratu gintzen. Eta augeri aurkeztea da helburua hori, edo guraso gehiago? E, deneri, denentzako dago, han ikusgai, e, badakagu erakusketa gela bat, aurrek ere bai, txo pertsonaiaren bitartez e, ikusten dute erakusketa, txo da, irrien lagunaren klubak sortu duen pertsonai berria, orduan badituzte kuaderno eta aurra juten dia betetzen, familian, edo, bueno, nahi duten bezala, eta gero ikusten dituzte arotzak lanian, nola egiten dituzten barkoaren piezak, eta parkoan eraikuntza bea. Ikusten da, momentuan bertan nola idian eraikitzen itxasuntzionen lekoa ez dute da gehiago aintziran, Bai, hoxe pentsatu dugu etortzeakoan, eh? ez dute behar genuen horrutzi eta egun guzia hor bueltaka pasa, baina arraunak aztu zaizkigu. Hala, ingoitik ezautzen duzu, eh, Willis Drummondek eh, egin duen kantua urtengo. Jurgi ekiza taldeko kantaria gurekin ginoen ere zuzen ezkoan eta arantxari errandako proiektu berria bazuela, bakarlari bezala. Hauksaz, aprobetsatuz, eh, izan dira proiektu ezberdinak. Josebak gurekin eh, jotzen zuena eh, berriki hor uh, eh, adizan eta montatu du talde bat eta berarekin dira ere esan eta Felix taldekoak nahi enapokako iriko miren eta eta hander, bera da kriston proiektu bat Gero hauek ere Felix Tashan hasi ziren Agustin jotzen mm Gaur ere ari dira ordu batak terditan uh, Lapurdin Jaffa Rafa gero eta hasi zen bere ah, ez musikamen beste aktivitate artistikoetan uh, eh, bat ez ere origamia eta light painting gauzetan eta nahiko untsa entzeatzen da eta eta nien aldetik eh, bai, nahituen kanta batzu uh, aspalditik eginak eta taldearen zatez aproposak ba, nahituen nahitza ez erabiliak horrendik kantutan eta personalagoak beraz nahi nituen eh, beste zerbaitetan sartu, eta harintzen, hasi nintzen etxean maketatzen, gauzak egiten, kanta batzu, astepenean bakere gitarrarekin, eta gero gehituz bateri batzu, eta basuak, eta eta momentu batean ikusi dut bazela materia diska bat egiteko, beraz zela dut eh, grabatzea diska bat bezala. Orduan, uh, laster, uh, orain hasiko zira grabaketa lanetan, beraz? Hori da, justu konfirmatu dut uh, estudioa sartzen naiz uh, emezortzian, uh, hilabete bukaera arte, uh, espero dut hor uh, dena sartzea hortan. Uh, ideia asmoa da diskateratzea urri astapen astapenean zoraski. Eh, hori. Uh, eta uh, Agustin haipatu zinuen, zer deituko da iurgi taldea? <laughs> Normalki deituko da ekiza, nire deitu da hartuz. Bai, uh, Erresagoa baitzen, ez dakit, eta gero begiratu nuen, gerrateko begiratu nuen piskat ekizaren txentsua. Eta dela Nafarroako uh, erri txiki-txiki bat hor uh, itoitz uh, onduan eta. Mm. Euh, c'est la Hor, ikan nahi zuela iguzkia, iguzkia del nikua, ez dakitzen da. Aski <laughs> borita zen, eta gaten, bo, arete, atxikiko dute etako. Beraz, iguzkia ekarriko duzu, zure <laughs> disko bat Ez nahi zen txio, handa, iguzkia leku bat, eta eta ez da, ipolita atxe baten nuen, eh, hori eh, zergat nahi zuen, beraz, atxiki dut hori, eta bat ez dira simplagoa baita, ez da, beti erresa izan bat atxe eta beraz, eh, hori, hori, hori, hori, erabaki dut egitea. Eta hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, gira, edo hori, bai bat zerbait, normal da gero, eta gero bat ez zerea ber berdira denean beti uh, identifikatzen da. Uh, Ideia zen zerbait ala ere lasaiagoa egitea, eta badira kantu batzu aski lasaiak, giro osoa biziki iluna da, et, eh, aski iluna, eta ala ere badira kanta batzu aski rokak, gehiago rok ende edo lako zerbait, zaila da erratea ze eragin ditu, eman bia, izango da biztan da itxoitea eta entzutea. Hala, bez, eh, gainean plazaratuko, grabatuko duela, guai, askifite, eta plazaratuko dela diska entxurraze eh, urrian. Hala, zer ganda, ukur, ekiza izeneko diska jurgik. Eta soin urberena, baina zuzenekoa, ah, atzoatxalean grabatua. Niko etxertekin, eh, batik egin du Willis Rimondek aurtengo kantua. Bai, eta, Niko etxert ez da alizan, eta omen du dute, nunbait, uh, eh, Niko etxerten bi kantu emanez zuzenean atzoara txaldean eh,